Bon dia i també bona vesprada. Benvingut a la Ciència de cada dia, un espai de Cabiló Ràdio en el que intentarem explicar diferents fets de la vida quotidiana en base a les lleis científiques que els fonamenten. El que pretenem és apropar la ciència a tots vosaltres, perquè vegeu que molts aspectes de la ciència estan en la majoria d'actes i d'objectes que utilitzem cada dia. Jo sóc Pere i, si aguanteu, us acompanyaré durant uns minuts. Intentaré ser breu, però sense deixar-me cap cosa per explicar. Del que vull parlar avui és de les conegudes o líderes xapais. El nom d'Oliva Chapà és, eh, en veritat, simplement fa referència a, a posar les olives en salmorra, a una manera de, de conservar les olives, que és posant-les en, en salmorra. Perquè, eh, en veritat, eh, podríem conèixer altres maneres de conservar les olives, clar. Com podrien ser? Pues, doncs, doncs sense, sense xapar-les, com passa amb les olives sevillanes o les manzanilles, que són les que normalment podem trobar en qualsevol tenda o supermercat. Però bé, per què es conserven les olives quan es posen en salmorra? Per què aconseguim que duren i que puguem menjar-nos-les mesos després? El fenomen físico-químic que hi ha darrere d'aquesta conservació és l'osmosi. En paraules més tècniques, l'osmosi és el pas de l'aigua d'una dissolució salina a través d'una membrana semipermeable, la qual separa eh, dos compartiments que tenen una pressió osmòtica diferent. Aquest moviment d'aigua té lloc des de la dissolució de menor pressió osmòtica cap a la de major pressió osmòtica. Per dir una altra manera, com que està relacionat directament, eh, el moviment de l'aigua és des de la dissolució més diluïda cap a la més concentrada. Aquest moviment d'aigua és una, per dir així, una compensació automàtica. Diguem que la natura vol romandre en un estat d'equilibri i per aquesta raó l'aigua de la dissolució diluïda passa a l'altre compartiment per a, eh, el concentrat per tal de diluir-lo, de, de que baixi la concentració de sals i fer que els dos compartiments, a la llarga, tinguen la mateixa concentració. Anem a entendre-ho millor i posarem un exemple. Suposem que tenim un got amb aigua de mar, amb aigua salada. És el compartiment número 1. I ara pensem que tenim una bolseta feta de tripa de porc, que seria la, la tripa, esta seria la membrana semipermeable. Tenim una bolseta nugada i plena en aigua dolça. Este seria el compartiment número 2. Podem veure que, que, que els dos compartiments tenen una concentració de sal diferent. Un és aigua salada i altre és aigua dolça. Si ara fiquem la bolseta dins del got d'aigua salada, al poc de temps, l'aigua pura de dins de la bolseta travessarà la pell i passarà al got. És aquest fenomen al que se li anomena osmosi. Per què l'aigua dolça travessa la bolsa? perquè, com, com he dit, tenim dos compartiments eh, amb diferent pressió osmòtica o diferent concentració, perquè estan relacionades, que estan separats per la membrana semipermeable, que seria la pell. Com hem dit que la natura diguem que vol romandre en un estat d'equilibri, l'aigua dolça de la bolseta passa al got per tal de diluir, de baixar la seva concentració de sals i fer que a la llarga els dos compartiments tingueren la mateixa concentració. Doncs bé, Ara pensem que la bolseta són les nostres olives sapais i el got d'aigua salada és la nostra gerreta on podem ficar les olives. I què passa? Que l'aigua que hi ha a l'interior de les olives ix a la dissolució de salmorra per tal de baixar la concentració de sals que hi ha en, en la gerra i fer que les dues concentracions de, de, de sal dins de l'oliva, diguem, i de sal en la salmorra s'iguale. Amb aquesta eixida d'aigua de, de les olives s'aconsegueix eh, que la quantitat d'aigua en elles, òbviament, siga menor i, per tant, que la concentració de sals dins de les olives siga major. Aquests dos efectes eh, combinats, eh, un és conseqüència de l'altre, aconsegueixen inhibir els sistemes enzimàtics i s'oposen al desenvolupament dels microorganismes i per tant les olives sense microorganismes es poden conservar per uns mesos. Simplemente eso, Eh, las pues los olives en salmorra, agua is de los olives y aumenta la seva de sal y los olives se pueden conservar. sella, en la que los los més del pueblo os esperé en la sintonía de la radio Cariló de Sella. Bon Humor, música, entrevistas, ecología, autogestión, Tecnología, salud y sostenibilidad. La Tributeca, el programa de Cabiló Radio con compartir ideas alternativas para un mundo alternativo. Próximamente, a Cabiló Radio. Aran Próximamente en Cabiló Radio. Hola, soy Pablo Vidal. Os espero el próximo día de semana en cabilo Radio. y partida. El món de la pilota a Cabilo Radio. Ja. en la ciencia de cada día y esperant que s'hagi ve el fenómeno de mosi en les olives xapais, anem ara a passar a una explicación industrial relacionada los mosi, como podría ser la de agua de mar. En veritat, aquest procés no es basa directament en l'osmosi, sinó en una variant que s'anomena osmosi inversa. La diferència radica, com diu el nom, en que el resultat és l'invers al de l'osmosi. És a dir, ara l'aigua no passa de la dissolució més diluïda a la més concentrada, sinó que passa de la més concentrada a la més diluïda. És un moviment, diguem, antinatural. Per tant, en, en aquest procés, diguem que s'aconsegueix extraure l'aigua d'una dissolució concentrada en sal, com podria ser l'aigua de mar. D'aquesta manera, obtenim una corrent d'aigua menys concentrada, una aigua més pura, de manera que puga tindre altres usos com, per exemple, servir d'aigua de rec o com a aigua potable. Per aconseguir aquesta inversió en el moviment natural de l'aigua a través de la membrana, el que necessita és superar eixa diferència de pressió osmòtica que anomenàvem entre els dos compartiments separats per la membrana. I com s'aconsegueix això? Doncs aplicant una pressió en el costat més concentrat, superant la diferència i per tant obligant a l'aigua que passe del costat més concentrat al més diluït. Aquesta tècnica cada dia està prenent més força, sobretot en zones seques d'escassesa d'aigua, per obtenir aigua potable. No obstant això, té un parell d'inconvenients molt grans, com són eh, una elevada necessitat d'energia per aplicar una gran pressió que força este moviment antinatural, com he dit, i genera un residu eh, important, una salmorra molt concentrada en salts, que mm, té un tractament senzill que consisteix simplement en retornar esta salmorra a la mar, amb el perill conseqüent de danyar la posidònia marina. La investigació actual al voltant d'aquest procés de desalació, de l'osmosi inversa, es centra en els mecanismes per estalviar energia, que és un dels problemes importants, eh, producció de membranes d'un millor rendiment o reutilització del residu de salmorra per altres usos amb certa rendibilitat. I bé, eh, així acaba aquest primer programa de la ciència de cada dia. Si algú esperava que explicara el procés per a preparar olives xapaes, ja veieu que no, no era la meva intenció. A més, segur que sabeu fer-ho millor que jo perquè jo no ho he fet mai. El que sí que voldria dir és que la, la idea de parlar d'aquest tema eh, en veritat em va vindre després de llegir una entrada d'un un blog de divulgació científica, Amazings, que ara ja no existeix, s'anomena Naucas, amb K, i un document que s'enllaçava en, en aquesta entrada. res més, espero que us hagi agradat i el més important, que hagueu entès tot el que s'ha explicat. Bon dia o bona vespre a tots i es veiem d'així un mes.